شباب العاملين خير الكتائب أجمعين أن شيدوا صرح الرشاد يرفعوا لله حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد يرفعوا لله من قد أبوا إلا الصلاة قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. on je taj pod kojim ćete biti Imam Buharija, znamo da je neke hadise spominjao više puta. Da znate da to nije naveo osim zbog, zbog koristi koje je ili u lancu ili u samom hadisu, ili u obadu. Znači imam Buharija, ne spominje hadis, dva ili više puta, osim da je ima koristi gdje? U lancu prenosilaca ili u hadisam, ili u oba dvoje. To isto da znate. Na je to bilo pošto pitanje zašto imam Buharija postavlja <clears throat> više puta ponavlja jedan hadis. Imam Buharija kao i druge, druga ulema trudi se da odgovore na spletke, sumnje i laži koja je narod govorio i e, praktikovao od novotarija tako da vidimo da novotar, novotarcima ništa nije teže za njih kada im spomeneš hadis, jer oni u puno slučaja po hadisu ne rade, osim kada im imaju kakvu korist od toga. Zato ima Buharija, ne voli da puno danas, danas u svijetu, ima Buharija, zbog, zbog toga što otklanja novotarije. I ovo je važna stvar, baš sad zapišite. Zbog velikog pritiska i smišljenog djelovanja neprijatelja islama, muslimani su podobro zanemarili svoje obaveze, udaljavali se od Kur'ana i sunneta i olahko prihvatali ono što im se nudi kao demokratija, komunizam i tako dalje, zaboravljajući pri tome na svoju vjeru. Znači, ukratko ćemo reći, znači, zbog pritiska i smišljenog djelovanja neprijatelja Islama, muslimani su dobro zanamarili svoju vjeru i obaveze koje im Allah smanjata obavezao, udaljili su od Kur'ana i sunneta i olahko prihvatili oni, ono što im se nudilo, kao što danas. Kad se nešto kaže, ne pita se za ajet ili hadith, nego olahko se prihvaća to vjera i radi se po tome. Demokratija, komunizam i ostale stvari, novotarije u vjeri, olako to je sve smišljeno od, od neprijatelja naših, pod pritiskom velikim. I ovo da znate da je dan danas prisutno. Znači, neprijatelji Islama i dan danas rade. Smišljeno kako da unište Islam. dakle obrate pažnju na to. I najsigurniji put da se dođe do pravi istine jeste spoznaja sadržaja i poruke Kur'ana i sunneta. Zapišite ove sada ajete, pa ćete onda kasnije prepisati iz, Korana. Wa Ali Imran 31. i 33. ajet. Isto je 100 i 32. ajet. 32. Suret su, e, Ali Imran 31. 32. i 132. Suret Unisa, 59. 69. i 70. ajet. Surat An-Nur 63. ajet. Al-Ahzab 22. ajet i 70. i 71. Šta kaže Allah subhanahu ta'ala? Kaže reci Muhammede sallallahu znači ako vi volite Allaha, slijedite mene, pa će vas Allah voliti i oprosti vam vaše grijehe, Bog oprašta i milostiv je. Znači, Allah oprašta i milostiv je. Šta se zove ajde? Znači, ako bude slijedili goran sunnet, Allah će vas voliti i oprosti vaše grijehe. U drugom ajetu, reci Muhammede, budite pokorni Allahu i poslaniku. A kako će biti pokoran poslaniku? Znači, slijedjenja sunneta, ha? Ako se okrenu od upute, pa Allah zaista ne voli nevjernike. To znači, iz ovoga vidimo, ako se neko okrene od upute, znači Kur'ana i sunneta, zaista Allah ne voli koga? Nevjernike, znači da je postao nevjernik. U trećem, pokoravajte se Allahu i poslaniku da bi vam bila ukazana milost. Znači, ko se bude pokoravao eh, Allahu i poslaniku, bit će mu ukazana milost. To sve je važnost hadisa. Slijeđenje hadisa, a? sljedeći sljedećem ajetu, o vjernici, pokorovajte se Allahu i pokorovajte se poslaniku i vašim zapovjednicima. Ako su nečemu raziđete, izložite to Allahu i poslaniku, a ako vjerujete u Allahu i sudnji dan, to je najbolji i najljepši tumačenje. Ako vjerujete u Allah i sudnji dan, to je najbolji i najljepši tumačenje. Znači šta? Ako vjerujete u Allaha i sudnji dan, znači treba se vratiti kome? Kur'anu i sunnetu. Ko se pokarava Allahu i poslaniku, bit će se onim kojima je Allah dao veliku blagodat, s Božim poslanicima, pravednicima, borcima, poginulim za vjeru i dobrim ljudima. To su divni drugovi, to je blagodat od Allaha, Allah dovoljno znade ko zasluži njegovu nagradu. Znači, biti svojim, svojim skupinama, ko se bude pokorao Allahu i poslanik sa U sljedećem majetu, tako mi tvoga gospodara, oni neće biti pravi vjernici dok te ne uzmu da im sudiš u onome što je sporno među njima, i potom ne osjete nikakvo negodovanje u svojim dušama prema onome što si presudio i dok se potpuno tebi ne predaje. Kaže, neće biti šta? Pravi vjernici. U ajetu, znači, ko ne bude se kod ne znači, neće biti pravi vjernici. Sljedeći ajet, ne zovite poslanika kada je među vama kao što dozivate jednoga druga između sebe. Allah znade one koji se izvlače od vas krišom, neka bude oprezni oni koji se suprotstavljaju njegove zapovjedi da ih ne stigne iskušenje ili da ih ne stigne kazna bolna. Znači, ko se bude suprotstavio, znači može ga stigni šta? Iskušenje ili da ga ne stigne bolna kazna. Ko se bude suprotstavio Kur'anu i sunnetu. Kao sljedeći majet o vjenici, bojte se Allaha i govorite e, istinitu riječ da bi vam popravio vašu poslove i oprostio vam vaše grijehe. ako bude slušao, ako bude slušao Allaha i njegova poslanika on je postigao veliki spas. Ko se bude pokorao Allahu i poslaniku sallam, šta će biti? Ha? Ovo sve važnosti znači, hadisa, sljeđenja hadisa, znači ovo je ajto kuću na to. Sljedeći, vi zaista imate u Allahom poslaniku lijep uzor. Onaj koji se nada u Allaha i sudnji dan i koji mnogo spominje Allaha. Hm? Onaj koji se nada u Allaha i sudnji dan i koji mnogo spominje Allaha. Znači, treba se što više slijediti poslanika sallam u svim naredbama i zabranama. Isto tako ko što je ajet ima i hadisa koji upućuje na to. Jedan od njih je, kaže, šetan je izgubio nadu da bude obožavan na zemlji, ali će biti zadovoljan da mu se pokoravate makar u neznatnim poslovima. Pa ga se čuvajte, ostavio sam vam ono čega ćete se držati pa da nikako ne zalutate. A šta je to? Kaže Allahu knjigu i riječ prakse njegovog poslanika. Kaže poglavlje, počet ćemo sa poglavljem Kitabul Ilm, znači o nauci, zbog čega? Jer da bi znao kako da traži znanje, kako da se ponaša sa, sa šehom svojim, kako da se ponaša sa svojim e, prijateljima koji traže znanje, kako da se ponaša sa opšteno sa narodom, a pogotovo sa onim koga podučava. I ako ne budemo to znali, neće se puno čeko koristiti. Onaj ko ne bude dao veliku pažnju svome šehu, neće, imati, neće se puno koristiti. I jučer smo, neki dan smo naveli, Allah tale dao malo znanja svakome a šta zamislite ako, ako i ono malo znanja od tog šeha ne bude uzmao, koliko ćeš onda ti ima znanja? Znači, zato će obučiti kitabu i znači o podučavanju da znamo, da sprovedemo praksu kako da se pred predučeni i kako uopšteno tražiti znanja. Kaže prvo poglavlje kitabu ilm o nauci. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Jerva Allahu ladina amin minkum o Ha? Kaže Allah uzdiže na visoke stepene između vas one koji vjeruju i one kojima je dato znanje. Allah zna šta vi radite, njegova uzvišena riječ jeste Allahu povećaj mi znanje. Gospoda povećaj mi znanje. To je Imam Buharin naveo ovaj ajet u poglavlju o nauci, kasnije ću doći sa hadisma. Šta Allah smo kaže u ome? Kaže, Allah uzdiže na visoke stepene između vas, on, onima koji je dato znanje. Znači, spominje Allah između imana i znanja. Tako da bi digao na velike stepene učene. Znači, ne može znači, jedno bez drugog. Znači, ima ne može bez znanja, a znanje ne može bez imana. Znači, mora jedno s drugo da ide sa tim. U isto o, nauci, ovdje se kad se, kad se spomene šerijatsko znanje, odnosi se na koje znanje? Kaže o nauci, to se odnosi na šerijatsko. Svaki ajet ili hadis koji govori o znanju, odnosi se na šerijatsko znanje, a ne na ostala znanja, kao bilo koje drugo znanje. Znači, kad se spomene u, u ajetu ili hadisu, odnosi se na šta? Na šerijatsko znanje. Kaže, gospodar, povećaj mi znanje. Kaže, Allah je naredio poslaniku da kaže, povećaj mi znanje. Pa kad je poslaniku Allah je naredio to, koji je najučeniji, pa kako onda moramo mi da molimo Allah s.a. Kaže, gospodar, povećaj mi znanje. Allah je naredio da kaže, gospodar, povećaj mi znanje. Ako naređenom poslaniku je bio najučeniji da to moli Allah, da uči dobu, kako onda mi moramo, koliko mi moramo da dobimo? E, ovaj ajet. Jesi čuli ovaj ajet, onaj, možete uzeti za dokaz da je to šerijatsko znanje. Pitanje se postoja, da li će osmata dići na velike deređe na dunjalku i na ahiretu ili samo na ahiretu? Na velike deređe će uzdignuti učene. Da li na dunjalku i ahiretu ili samo na ahiretu? Jeste. Zato zbog čega? Zato što je ajet opšteg značenja. Znači, Allah smatra će uz, znači, učene nadvinjaltine. Zato vidimo, čovjek iako nema nekoga, nema bogatstva, nije možda mala dao ljepotu, ali vidimo da je uzdigni pred narod, da ga cijene i poštuju narod. Hm? Znači, imat će veliki držaj i na ahiratu. Koristi iz ovoga ajeta, pišite, ovo je najvažnije znači. Prva korist, odnos se na širijasko znanje. Drugo, važnost gledanja na svoj iman i znanje. Znači, da na svoj iman i na znanje. Treća, doviti Allahu da nam poveća naše znanje. Četvrta stvar, čežnja za znanjem. Znači da žudi čovjek za znanjem. Pet stvar možemo izvući. Znači, prijesednici se uzdižu sa vojskom i policijom, plašeći ljude s time, dok Alim, ha, ko njega uzdiže? Allah subhanahu ta'ala. Prvi hadis koji je spomenuo o, nauci ima Buhari jeste, koji se prenosi od Ebu dok je vjerovjesnik, sallallahu alaihi sallam, na jednom sjelu o narodu, došao mu jedan beduin i upitao, kada će, kaže, biti sudnji dan, sudnji čas? Međutim, Božji poslanik, sallallahu sallam, nastavi da priča. Neki su ljudi rekli da je vjerovjesnik čuo šta je on pitao i da mu nije prijalo, prijalo ono što je on pitao. A neki su naprotiv rekli da je vjerovjesnik nije uopšte čuo kada je vjerovjesnik završio svoje izlaganje, upitao je gdje je, misli na ovdje, misli da je rekao, onaj što je upitan za sudnji čas. Tu sam, Boži poslaniče, odgovorio Beduin, kada bude uništavan povjereni posao, tada očekujte sudnji čas i odgovorio je poslaniče kako će se on upropasti, upitao je čovjek. Kada se povjeri posao onom koji nije za njega, kvalifikovan, očekuje suni čas, objasnuje Muhammed sa Znači, kada se nekom provjeri imanet, a nije za taj posao, ne može on A to danas, danas ćemo to doživjeti. Znači, gleda se komu je bliži, koga voli i, i povjeraju se poslovi koji nije u stanju čovjek da završi. Znači, ovo su jedan priznat već sudnjih dana. Povjeraju se braći nekoj poslovi, a nisu sposobni da ga, tako da može se očekivati na, tad već sudnji dan. Ovo je znači hadis koji je spomenut u Buhari, u prijevodu. ovdje u poglav ovom želio ima Buharija, da ne trebaju učeni da prekinu razgovor i odgovore onima koji pitaju pitanja. Na njemu je, znači na učenom da nastavi, pa kasnije da upita, kao što je sebi pitao, za onoga koji je postavio pitanja. Jer čovjek nije odgovoran da odgovori na sva pitanja. Jer postoje mogućnost da odgovor njemu donosi veliku štetu ili fitnu, uopšteno za muslimane, ili isto da je postavljaš pitanja, postavljaš pitanje, želio posijati mržnju između muslimana. Znači, na takva pitanja učena ne mora da odgovara. Ali ako znamo da želi tražiti znanje, obavezno je odgovoriti osim da ne donosi štet kao što smo rekli. Znači, ako znamo da je stvarno bio iskren u tome traženju znanja, znači, obavezno je čovjek da odgovori njegovo pitanje. Kaže, pošto je znanje osnov naprednog života ljudi na ovom i sreće na budućem svijetu, islamu poklanja osobitu pažnju. Prvi ajet koji smo naveli ističe da je Allah učine ljude uzdiže na visoke stepene čast ovog i budućeg svijeta i nagrati položajem većim nego druge ljude. A, drugo da je Mohamed Sassan žudio za naukom više nego za materijalnim dobrima ovog svijeta. On je stalno tražio povećanje znanja i trudio se na povećanju kruga svoje spoznaje. Znači, ovo je, za ovaj, prošli ajde smo zaboravili da navedemo ove stvari. I Musa a.s. čuo je da je Hidr znan, znatniji od njega, krenuo za njim u potragu i počinio se njegovim uslovima, želeći od njega što novo naučiti, znači da novo nešto da nauči od Hidra. Tako da je Musa od njega saznao mnoge tajne i puno naučio dok mu on nije jednoga dana otkazao drugarstvo. Znači, ovaj ćemo sam hadis smo spomenuli. U prethodnom poglavlju naglašena je vrijednost učenih ljudi, a u ovom daje se upute o postupku prema onima koji traže nauku. Znači, prošle, znači, bila je šta? Naglašena vrijednost učenog. A u ovom pogledu šta? Daje se uputa o postupku, znači kako postupati prema onima koji traže nauku. Mohamed s.a.v. na postavljena pitanja nije odmah odgovorio jer je bio zauzet razgovorom i odgovorima na, na već ranije postavljanja pitanja svojih drugova. Neki misle da je on konkretnom pitanju iskušao Božju objavu kako ovdje navode se da je on po kontrolnim pitanjima isčekivao Allahu objavu. Znači nije, da nije, znao odgovor na to pitanje, neki učinjaci kažu da nije znao da odgovori na to pitanje, da je, da je čekao objavu da mu siđe od Allaha A drugi kažu o, suprotnije od toga. Znači korisne stvari koje možemo ko izvući iz ovoga, na pitanja treba davati detaljne odgovore, a ne mislim i tako dalje. Kao što je poslanica rekao, detaljno, znači odmah jasno odgovorio. Kad će nas upis dan? Tada i tada, a? Druga korist. Učenjaku se treba obraćati u prikladnom i njegovom slobodnom vremenu. Znači, učen ljudima se obraća se kada slobodni. Pa šta mislite da, da ga tražite kako dunjaločku stvar? Učenom čovjeku, znači šta mislite da mu tražite dunjaločku stvar? Kad je za šarijatsko pitanje, kada ga pitaš, treba da paziš kad će ga pitati. Ovo obratite pažnju. Ovo je kako da se ponašaš prema šehu učenom čovjeku. Da ga moraš paziti šarijatsko pitanje kad će ga pitati, da je slobodan. A kamoli da ga, kad ćeš ga onda tek pitati za neku dunjalsku stvar da ti nešto treba. Možeš li mi kupiti lijep, možeš li mi odući ovdje ili ovdje. Kad ga mora za šarijatsku stvar pitati, gledati kada da ga pitaš, pa li za dunjalsku stvar. Zbog čega? Zato što učen čovjek gleda na tvoju situaciju i tvoje familije situaciju i na opšte čovječanstvo da se poduči. Zato nema, danas nema puno učenjaka. Znači treba puno da se daje, da im se pažnja, pusti se da mogu da, da, da, radi za Allahu vjeru. Jer ovdje smo mi u pitanju, naša familija i uopšteno narod. Zamislite kad bi jedan trgovcu koji ima puno radnji, da mu samo kažeš, molim te, moraš mi odvući na ovo jedno mjesto. Bil to odvuku? Ha? Jednom običnom trgovcu koji zarađuje pare. Šta bi ti rekao? Evo tebi zatak se, idi pusti mene, tako? A zamislite onda jednog učenog čovjeka koji radi da popravi stanje naše, naše familije i uopšteno naroda. Kako njemu treba onda poslije neke dinamičke potrebe da mu traži od njega? Kad trgovac jedan običan koji, koji pare zarađuje, ne bi ga smio pitati nešto. Kamo li jednog učenog čovjeka koji se, jer preće pomoći muslimane i uopšteno svijet ili za, pare za, da se steknu. Znači da se pazi sa učenim ljudima kad, kad, kad se obraća, pogotovo ako treba neka biljanička potreba odgovorima i objašnjenjima treba pokazati prijatnost i taktičnost. Pa makar pitanja bila i neumjerna, a stranka gruba. Znači, ako ti neko bude bio grub prema tebi da te pita, kao što ovaj Beduin došao i upoje u, u, sred govora posljednje selena, on je znači, opet na lijep način odgovorio. Znači, kad te neko postavlja pitanje, iako je grub, trebaš da budeš prema njemu šta? Blag. Isto tako, onaj ko postavlja pitanje, može da postavlja pitanje sve dok mu ne bude jasno odgovorio i dok ne bude shvatio. Znači, nemojte da doživite da pitate šeha i niste, niste i da ostavite. Jer možda vam se to više pitanje neće u budućnosti ponoviti. Znači, ako pitate nešto i niste shvatili, kaže halal šeha, možeš mi ponoviti. Tri, četiri puta, nije važno. Ako vidi šeha da više nema vremena, zapiši i pita nekoga druga ili opet u neko drugo vrijeme pitaj šeha. Jer to ovo vam govorim iz naših iskustva, neka pitanja koje nismo možda shvatili od šeha, nismo, onaj, možda zbog stida, možda zbog nekih stvari nismo pitali ga ponovo i tako da mi je odšlo to znanje. Znači, ako nešto nisi shvatio, slobodno pitaj, šeh, zakala, hajde, možeš mi ponoviti dva, tri puta. Ili, ako i tad nisi, zapiši, pa ćeš Allah pomoć kasnije, nego dugo vrijeme, pitaj ga ponovo. Znači, učenjak odgovara lakomirski, a prema potrebi može biti opširniji. Znači jasno može da kaže ukratko, a nekad može biti opširniji. Tako da sutra kad bude neko postavio pitanje, kad budete šehovi inša Allah, Znači, možeš ukratko da odgovoriš a možeš i opširnije. Važno je da, da šta, onaj ko te pita, da shvati šta želiš da kažeš. Koristi iz ovoga možemo isto izvući, ovo sve koristi iz, iz hadisa. Prednosti u dobivanju odgovora imaju oni koji su prvi postavili pitanje. Znači, ako s nekim pričaš, on ima prednost više nego neki koji dođe sa strane. Ili ako nekoga podučavaš, on ima prednost više nego neki koji dođe sa strane i traži da ga podučaš i njega. Jer samo tako možemo uspjeti. Jer kad uzmete ovu djeca što vidite ispred nas, kad sad uloži čitav krug za njega, inšala od njega će i doći da će postati inšala alimi. A budemo počeo njih sada, pa opet za, godinu dana će doći neki novi, pa ostavimo ovu generaciju, pa uzmemo novu, pa opet za tri godine dolazi nova. I tako da nećemo nijednog imati učenika ispravno kako treba. I ne možemo očekivati od njih da budu učeni. I to danas vidim. Deset godina više od deset godina se širi dao na našim područjima. bi pitanje dajima svima koji od nas je u najmanju ruku podučio Kur'an jednog, jednog čovjeka, jednog brata. A kamo da govorimo da ga je odgojio? Ha? Znači, više od deset godina mi imamo, znači, podučava se na našim područjima, samo da mi je da vidim to koji kaže ja sam prešao Kur'an, najmanji Kur'an. A, a gdje je da podučavanje, znači, da ga podučiš Kur'an, znači njegovom značenju ili hadisima ili, ili odgoju ili bilo kome. A Kur'an da nauči nije znači nešto, nešto velike stvari. Za 10 godina se može naučiti inša. Zato kažem, moramo da obratimo pažnju na ovu generaciju. Ako dođe neko sa strane, ako imamo vremena. Ako nemamo vremena, jednu generacija da se odgoji. A ova generacija kad budu odgojili, sa ćemo ta njihova mjesta. Koji se iz ovog možemo izvući? Znači da se prisustuje sjelima koji su korisni ili dersovima da se ne ostavljaju ljudi, pa makar i pogriješili. Kao, na primjer, ovaj Beduin kad je bio pitao, nećemo ga ostaviti. Iako je pogriješio u svom pitanju, upoje u pogovora što se kaže, nećemo ga ostaviti, nego ćemo se inšala obratiti ponovno njemu. Tako svaki brat, bilo kako da pogriješi prema tebi, nemoj da ga ostavljaš, nego nastoji da ga šta? Da ga savjetuješ i da budeš stanjen da mu otkloniš to njegovo neznanje ili njegovu grešku koju je napravio. Ne ostavljaju se ljudi, jeste shvatili? Šta se dešava danas kod nas, braćo? E, niko od nas nije melek, da ne greši. Ja sam od sad po ovim područjima, kad sam sad bio malo kratko dok sam vode provodio, pa se svi žali jedne na druge. Ovo je vaka, ona je onakav. Ne možemo, braći, ne smijemo ostaviti ljude. Klonit se ja, ako utiče na tebe i na tvoju vjeru i na tvoju familiju, oklonit će se, ali nećeš u potpuno, u potpunosti, nego moraš opet ostaviti neki, znači da imaš način na koji ćeš ga kasnije, inša otkloniti njegovu to je njegovo neznanje ili njegovu grešku i pravi. Znači, skloni sebe i svoju familiju i svoju vjeru, znači da sačuvaš tog čovjeka, a nemaju u potpunosti. Znači, mora se ostajati neka, neka veza koja ćeš inšalo u budućnosti otkloniti od njega to neznanje ili njegovu grešku. To se puno danas. Kaže onaj, gledaj kakvi je. Pa onaj, a kad dođeš kod on govori od ovog stvari. I obodvojica ima i greške. Obodvojica ima i greške. Onaj govori za onu grešku i tačno ima da grešku. A kad kod ovaj govori za ovu grešku. I obodvojica ima i grešku. Znači, jedan drugi morat će, znači sjednu i ako bude iskren, inša Allah će im dati da jedan drugi otkloni tu te greške od sebe, a ako ne bude iskren, normalno da neće otkloniti. Znači, rekli smo, ne smije se niko udaljavati u potpunosti, klonit ćeš se ga da sačuvaš sebe i svoju vjeru i svoju familiju, ali ne u potpunosti da skloniš bilo kojeg čovjeka na udinjaluku. Da se ne pita dok se ne završi sa govorom. Znači, čovjeka drži desno, ne smije se prekidati dok ne završi svoj govor. To je isto od koristi iz ovog dersa. Sljedeća korist, ne odgovarati dok nisi siguran. Znači iz ovoga hadisa možemo izvući da se ne odgovara na pitanje ako nisi 100% siguran. Ponovit ćemo, vidit ćemo, pitat ćemo, a da odgovoriš, da mu dadeš neki odgovor, a nisi siguran, ne smije se. I nikada to nije sramota za šeha. Je tako, momčino? Sutra kad budeš ti šeh i mi dođemo kod tebe učiti, ti ako ne znaš jedno pitanje ili dva pitanja, to jeste šta? Ti si opet šeh, je tako? A mi smo neznalice, i mi ako znamo jedno pitanje koje ti nisi znao, mi opet ostajemo šta? Šta ostajemo? Neznalice. Znači nikako kad bude sutra inša šeh, ne mora se ti da kažeš ne znam. Provjerit ćemo, pitat ćemo. Zašto? Zašto si ti šeh? Zašto si ti učen? I ti ne znaš možda jedno ili dvije, dva pitanja, tri, četiri, pet, nije važno. Dok uopšteno narod je neznalice i on ako znade, ako nauči jedno pitanje, dva ili tri, i ako znade, njegovo, znači opet stepen koji? Ne neznalice. Iako znade jedno od dva pitanja da odgovori. I zato ćete vidjeti koliko lema postala da se govori la arif, ne znam. Ima Malika kad su pitali Ebu Hanifu i ostale leme, navodi se koliko su puta odgovori ne znam, ne znam. Znači nikakva nije sramota ili ne bila čovjek da se uzoholi pa da počne da priče nešto bez znanja. Ne, nego jednostavno ne znam i će. I tvoja ostaje stepen jest da stiži momčina šta? Šeh, nije dobro da se iznevjeri emanet. Znači da se uzme emanet za kojeg možeš da izvršiš i da ga ne izneveriš kasnije. Kaže, te da pronevjeriš znanje koje si steko, da ne, da ne podučavaš ljudi tome. Znači, ovo isto zapni. Znači, zamislite sada čovjeka, jel ima li većega emaneta? Allah te podučio, Allah ti dao znanje. I ti sad po tom znanju ne radiš ili ne pozivaš to znanje. Vi sad koji ste došli ovdje, Allah, jeste došli, uzeli ste emanet na sebe. Šta da naučite Allahu vjeru? Zbog čega ste došli ovdje? Da naučiš Allahu vjeru šta da je? Provodiš u praksu jeste, znači u djelo. I zamisli ti sada došao si ovdje, proveo si toliko vrijeme, ljudi su utrošili na tebe i vrijeme i novčan, novčan najde može se nam vratiti, a vrijeme se ne može vratiti. I ti se vratiš svoje kući i ono što si nauči na, ovom seminaru ovdje ne praktikuješ i ne pozivaš u njega. Jesi iznevjerili manet, Vraćaju smo iznevjerili manet. Znači, ovaj manet koji ste sad uzeli, niko od vas danas nije uzeo veći manet. A to je da uzmeš znanje i da ne radiš neodgoja po njemu ili da ne pozivaš u njega. I ono ko smo znači sve ono. Znači, emane ste uzeli i ovo vam je najveći emaneta. Neko da ti, da ti povjeri auto, pa si ga slupo, taj se emanet može nadoknaditi, tako kupćeš novi. Ali ovaj emanet, Boga mi je teško. Ovaj emanet koji si ti sad uzeo, nemoj gledaš na druge, gledaj sad na sebe. Došao si ovdje, uzeo si nečije vrijeme i utrošilo se na tebe, došlo svašta nešta, i da sad vraćaš, da ne budeš radio pomoć koji sad znadeš i ne budeš pozivao ovo, ti ćeš biti pitan. A ako ćemo sad govoriti o drugim ljudima, nije nam sad to tema, tema je sad mi da se odgojimo. A to što ti naveo, ti, to su pravu, a to nije sad naše, Nama je sad važno da mi sad naš emanet ispunimo. A i ti ćeš kad budeš otišao i kazati, e, ja sam učio da je emanet, kad naučiš, a nema većeg emaneta. I to njima prenesi. Svi ti koji, koji, koji ti znadeš o tim učenicima ili, ili šehovima ili bilo kome da znadeš. Zašto kaže ne dođeš? A uzeo si emanet jedan veliki. Otišao s trike godine se učio, vratio se i nisi došao do ovdje poučavaš Je nastupio sudnji dan skoro? Ha? Jesu preznaci sudnjeg dana nastupili? Jesmo rekli da je od, evo u današnji hadis koji smo prešli, znači morate se vratiti na Buhari, morate imati Buhari da čitate ovaj hadis, da ponovite. Kao što smo rekli da ponavljamo kao Kur'an, tako? Sve ovo što smo dali a ovo vam sad kratko vrijeme, kad budete se vratili tamo i kad budete opet pročitali ovaj komentar, svaćete znači, više od ovoga. Znači morate se vratiti. Ali kad rekli smo danas u hadisu, da će doći sudnji dan kada? Kad se izneveri šta? Eto ti. Znači mora se poklopiti ono. Ovo treba da nam digne šta? Iman. Zbog čega? Zbog čega treba da nam digne iman? Kad vidiš ovo stanje kako je. Zbog čega? Zato što potvrđuje istinu od poslanika sa Znači, musliman samo raste ima. Allahu Znači, šta god se dešava, samo njemu radi. Znači, samo potvrđeno. brate, Znači, to ti je jedno od emanet koje, koje se prenoverilo i to je jedno od, preznaka sunnjega dana i inšala na tebi sad da naučiš ovde i da sprovediš ovu praksu i da pozivaš u ovo, a jedno pozivanje ovog jeste šta? I ova stvar da odeš tim ljudima, svima kažeš, brate, bare, kalafik, ti si to provjerio tolike godine, šta je problem? i vidi sa njim inšala. I mu kao dokaz ovaj hadis. Kad posljedno kaže to i to, to, je akustik ti se užao najveći manet. Znači, braćo, nije samo emanet kad se povjere pare, kad se povjere auto, kad se povjeri neki posao. Znači, povjerenje isto je šta kad se dade znanje. Znači, da radiš po tom znanju i da... Ne volim da izvozim iz, iz, iz, dersa, ali morat ću najesti jednu priču koju sam se koristio ovom šehu. Sjedio sam sa njim, tako su došli običaj oni imaju u Saudiji da mu ljubi se glava šeha, naš, poljubi ga u glavu i tako. Ko što kod nas za Bajram u ruku i tako. I tako da je šeha kad su oni došla tako grupa jedna naš i poljubili se ga u glavi, ono kaže, znate šta, nije ovo lijepo ponašanje prema šehu. Nego lijepo ponašanje prema šehu jeste da ne izostaješ od ERSA, znači da si prisutan stop. Da ga naučiš, da ga sprovedeš u praksu i da pozivaš tome. Jer u tome, kaže, ima šeh korist. Znači, a ti da dođeš, na, da me, on govorim sa njima, da me sretnete na putu, ili ovdje dođete, pa poljubi, poljuba, gdje si šeh, naš, ono, najljep način, kaže, to nije od edeba, to je jedan dio edeba, ali to nije toliki važan kao što je važan onaj. Poljubi šeha, gdje si, šta ima, ono, i ode. Je to ede prema šehu ili ede prema šehu da pristaješ na njegovim dersovima, da zapisuješ što on govori, da to kasnije naučiš, da sprovedeš u praksu i da pozivaš u to. Ko je sada edep, lijepo ponašanje prema šehu? Jeste, znači, u tome ima šeh sevapa. A što s njim poljutili laž? djesi gdje si šeh i ono smijat mu se u lice i ono nema olaj, ništa o te koristi. Evo šeha, evo šeha, tamo, vam, ne? A on, šeh, u džajmu na desa, on ode u šubu, u drva. Nisam rekao da ne treba, treba i drva, znaš, ali subhanallah, treba se, ovo je, ovo ede prema šehu. Ha? Reče, jeste, e, znači, ovo je ponašanje, a ne ko što oni kajem, ulazi tako, vale, okoristam se od toga, kada je to šeh rekao. Da ništa nisam uzeo od njega, osim tu stvar, vale, okoristam se. Znači, ti nešto, gdje si je ono, a ne, ne, pozivati u ono što te nauči taj šeh Boga mi, nije to edeba. Korist sljedeća, da se izaberu ljudi sposobni koje mogu da vode poslove. Kuhara. Ili imate kuhara dobrog? Ha? Allah Znači, Hamdla. Emanet je išao izvršen. Ko ne bi bio dobar, zamijenit ćemo ga, da ne bi došao sudnji dan, na akbar. Šta ćemo, gdje ćemo Allahu ovaki svakim grijesima. Sljedeća korist, pripremiti za sudnji dan. Kaže, uzeti znanje od ispravnih ljudi. Kao što ovaj Beduin, kada je upitao, nije, kad nije dobio odgovor, nije uspio otišao da drugog pita, tako? Nego je čekao šta će poslani sam reći. Znači, zašto je da bio ispravan? Znači, tako isto. Kad dođeš kod šeha, ako nema vremena, čekaj njega. Koliko god, znači čekaj vrijeme koje, koje, koje možeš, ako ne možeš, idi kući, ponovo se kasnije vrati, znači da pitaš u, u koji je ispravan, a ne da odeš kasnije da pitaš čovjeka koji ima nešto o znanju. I to što danas puno dešava. Kaže, ovaj mi rekao ovo, ne slušajte nikoga, slušajte samo što kaže učen. Kaže, onaj mi rekao, ko ti je rekao? Pa on je imalo on znanje? Kada nema. Pa, a subhana, znači on ti rekao, znači sad je to tako. Moraš zapisati, otiš pitati učenog čovjeka. I nemojte znači, da slušate neučene ljude. Znači, slušajte učene ljude, a pogotovo, znači, najispravnije. Kad, kad imate jednog učenog čovjeka, njega čekajte da ga pitate po svim pitanjima. Nemojte, ako vam on nema da mogu dati odgovor, da odete kod nekoga koji ima manje znanja od njega. Zašto? Zato jer kad bi danas bio neudobila nekome bolesno, bolesno dijete, otišao bi kod najboljeg doktora, tako? Jer bi rekao, majdo može i ovaj kod mene komšija, ovaj, i on je doktor, i on nešto završio doktor. Ha, bilo tako radio. Znači kad je u pitanju uzubila njegov sin, dunjalučka neka stvar, znači onda traži najboljeg doktora. A kad je u pitanju njegova vjera ili isto nešto se tiče za, vjeru njegov ili žene ili bilo koga, znači problem sa ženom, problem sa djetom, problem sa familijom, problem sa bilo čime, znači, znači vjerski problem, onda se može pitati prvi učenjak koji naleti, ne, nego najbolji, najbolji treba se pita, koga ti vidiš da je najbolji, koji najviše što sprovodi u prasu o vjeru. Znači, nemoj da se dešava da se pita manji učeni od učenije. Zašto? Jer ovo je vjera, kad ne možemo, kad dunjalički stvari ne bili zadovoljni, onda pogotovo u vjeru. Naš vjeru isto, zakon na hajt, Muhammed sallallahu alaihi sallam. Man šejedu sarha rmašad li jarfa'u lillahi di, man kad abahu illa salat, min muslimin, la ja'malu, li gajatin illa salat, al muslimin. من قد أبوا إلا الصلاح فديتهم من مصلح لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلم لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلم جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالزين جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين قسما لهم مجدنا غر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين قسما لهم مجد أقر فاق ماجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين قسما لهم مجد أقر فاق ماجد الخالد الخالدين ومشر كاب بذكرهم ندا على مر السنين ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلا المسلمين من قد أبوا إلا الصلاح فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين يا أمتي تاج الأمم ودرة العرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلعين هي أمتي تاج الأمم ودرة العرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلعين إن كل عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيسري عزم الشبيبة لا إن كل عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي إن كل عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيأسي تيأسي عزم الشبيبة لا يلي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي حي الشباب حي الشباب حي الشباب بل بالعاملين يا فتية الإرشاد جند المجد مصباح اليقين يا فخر من حمل المشاعر للهدى في العالمين يا فتية الإرشاد جند المجد مصباح اليقين يا فخر من حمل المشاعل للهدى في العالمين سيروا إلى العليا إلى قرة عيون الحاسد والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين سيروا إلى العلياء إذا قرت عيون الحاسد والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين سيروا إلى العلياء إذا قرت عيون الحاسد والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين والنصر المبين حي الشباب حي الشباب حي الشباب العاملين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أبوا الصلاح حديثهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين حي الشباب